Me be me si maame bi na ɔtena ase wɔ hɔ takwado hɔ ebia na ɔyɛ no baa meka asɛm bi kyerɛ no mesi awo mante ɔtat ayi ɛto na nam ɔde mam dɛ monkɔ sukuu mesa monkɔ na motu aduban no gui na ɔboro maa ma mokɔ sukuu wɔpon sukuu no na mebaa na mebɔhwehwɛ baabi a aduban no a motu gui no bɔbɔwɔ na maame sɛ wɔle wɔhu maka kyɛ no sɛsi ara nti sisɛ bi ɔte ɔte kae adze paa na me sɛ sɛ adze no sɛ ohia wo a na kaa na wayɛ ama m menye sɔ a menkaa biribiara a sɛ yɛ maame a maame a kyɛ me sɛ ɔtwa ebi ama kɛkyɛ nkɔfo dɛ sɛ ɔte dɛn mpo a maame Nje mu anka. Ɔno ti na mbɔto mbɔto sra wɔn dɛ mebɔ wɔn ase na afrɛ na afa ne kyerɛ ama. Ayɛdzi bi ɔwɔ ne mu biara ɔnka ne ndɛ na bɔ no ɔwɔ ne mu no ɔntu. Na me me mbɔ ne ti bɔ ne da. Mobɛtena nkyɛ ka iwu ika nsɛm a mɛka ne di ban yɛ na ade na sɛ ne ka kyerɛ na nkyɛn ankasa ɔbɛba ne no. Mo yɛ mfiri bi. Maame yi w'atete m, w'abu m'enyiwa ma mehu nneɛma bebree. Ndɛ ndɛ nhia ibu esɔw a etena ha efofo na ara na akafa nneɛma. Ɔsoma mom kɔ nka kafa kɔ port kafa eh eh ɔfɛn dɛ biribiara nsa na ade nyinaa yɛ kafa wɔn kan yɛde ba. Ba ba a wɔtena Metsena no m'atsena sɛ ka dɛ hom bu nsa na sɛ muhu gu a dɛ dɛ mɛka kyerɛ mo se me maame wɔabrɛ wɔawɔ fufu wɔatɔn ɔtwe ɛɛ ɔfa na ɛyɛ kebab biribiara na wiadze no sɛ ɛɛ adze ɔdze w'ekyir no ɔmbrɛ yɛ a nka dɛ abrɛ na sɛ fie a yɛfi mu so yie a nkyɛn maame yɛ no te deɛ nyɛ Na mmom mepɛ no mehyɛ no nkuran dɛ nkurɔfo di n'akyi, nkurɔfo taa n'akyi. Sɛ ɔreyɛ biara, nyame ne sɛ wɔn mu a ɛwɔ yɛ dɛn koraa na wɔntum ngu enyim ase dɛm. Mepɛ dɛ ohu dɛ ne ba nye ne nuanom no nyinara ne mbaa obiara wɔawo no aba wiadze mu biara ne ba. Nti mu nyɛ obi nto nkyɛn. Eje yenyi dado wa wodo. Eje yenyi dado wa wodo. Mezi me wi asho mu a ma me nyim ngwaso. Me pere mo to nyum ma no. De on fa no wi nhye nyame no mu. Nyimpa nya wa wo nya ba wi ade de yenyi pa. Na mu bibia ro wani senti. Sɛ ho, ɔmfa ne werɛ nhyɛ Nyame no mu na n'enyim no ngu ase da. Na medza ɔhaw man na maka no, na minyim dɛ nkotosrɛ no na ohia, ɔno so dza ɔhaw no biara. Na medze menngye ndzi dɛ biribi haw me, because ɔhaw me dɛ ewu n'ekyir no nsɛm bɛyɛ basabasa. Nti metutu serɛ no dɛ ɔngyaa biribi a mɔnka na ɔno so ɔwɔ ayɛdze bi a ɔnka ne nsa Nyankopɔn because wɔse beebi a beenu na ebiasa nhyia no Nyame wɔ hɔ bi na sunsum no ɔka mo dɛ mma bɔbɔ amandɛɛ no Nyame a nti mesrɛ meda no ase so sɛ woanya adagye woatum aba nti meda no ase meda wo saa ama ama ama ama Ne ne kunu a ɔwɔ ano no ɛne ma fa no mpena bɔ dam nti mama asɛm no meka ɔbɔwɔ na mom sɛ mɛpɛ dɛ maka kyerɛ me bɛyi dɛ asɛm no ɛdi bɔn ɔkɔyɛ obiara me mentee dwa Me, ba ɔba ɔhwɛ na ɔbɛhwɛ no. Bisa na lankasa na na ɔsɛ no dɛ ma wo mo wo ni. Sɛ ne mɛdzi ne kasa. Sɛ enya nye yie mpo, gye wɔn kɔ na mehwɛ wo. Wo mmura mu nyinaa mo hwɛ ho. Ɛdeɛ wɔ. Wo maame si yɛn dɛ maame otum yɛ kɔ baabi na wakaka akyerɛ ne si dɛ kana anyea no no nso anyea. Oh Lord. Obi hyɛ no afrɛ me bi ka kyɛn sɛ so anyaa me awareɛ a na yɛte flat so ofie wura no kofi kuma ɔno so fi kɔwu a ɔkɔfo deɛ sɛ me kunu anyaa me awareɛ a kɔfuo bɛkum kora so ɛna mekɔsi no ɔnyaa me nnɛ ɔnyaa me ɔkyena memu adwaman memu akorɔ no Mese ne wɔfa se Kwasi Boateng tumi kɔnya loto three numbers de kɔma apɛ ɔsefo gyame kun ɔno ɔde tɛti ɔno ne ɔfis mu ɛtare ho ba tumi ɔne ɔno nso ba polisifoɔ nyina tɔ kaka yi mu nante nante mu ɛne kuro tu hɔ ɛne bi ɔkasa bi sɛ ya ɔhunu adeɛ a amesa mpafa so ɔda ne kuro ne yɛ te sɛ wagye yie na mesu ɔfa gyae kaa ne yɛbɛtɔ bi ɔsɛ yɛbɛɛ anytime ɔnye wo wɔ mba anytime awerɛhoɔ awerɛhoɔ awerɛhoɔ ɛsɛ ɛda ɛkɔ ɛfie bi pirepire da mata na ntetere nti kɔfo dɛ mu sɛ mafo baabi akɔ aso gya meyɛ di mekyi kɔ kɔfo wuo ɛyi nyi wei ɛsese afei papa bi bisa asɛm adɛn ɛdeɛ ma asɛm obi bɛka kyerɛ sɛ bobobobo ɔwofo yɛ kɔfo mpɛsɛ obufoɔ na adan obi ba nsɛm de bi tumi nka nanso maa no ɛtia na mma mbɛka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo bi aka kyerɛ me sɛ nyame kura mu sikafoɔ ayɛ nyina menyi mfiri makoma bɛɛ na ɔnam ɔkɔ bɛyi na ɔmɔ brɛ papa mama me ɛsi ɛda a yɛkɔsie no kunu obuofoɔ nsɔm de aba nso na ɔmusi mu obi agyina kuku akusa so na ɔhwɛ me mpomɔ na ɔhwɛ me na yɛanyɛ akɔyi no ne ti na ɔmo nsa ɛna mo sɛ no me de firi bia mehu me kunu ne di nkita ho bɛsi na ɛwɔ mu ebia me dwene sɛ baabi ahu ma taa so hmm. me mu bi nya bi na me kunu nua paa bi me ti bi nna paa nna ya nhwɛ na ima nfa ɛmu mu nka mpo ɔbɛsɔ ne mu mu ɛka kyɛ ɔpere mu ɛsɛ ɔha fɔti de si ɛni ɔmo ɔmo ɔmo maame firi atum kukura ti mi ɔmo na di hini kukura ti mi hini ti mu. Osi ti aso ntumi ama ne ti so. Yɛni ntumi anyi kɔ ti bi. Nso ɔdi ɔmo nti bi da ɔmo hu bi da ano saa. Afei ne nua baa ayi gye. Ɔde nsa mmienu ku ne ti na ɔbɔ bena. Yɛsɔre firi obo. Iko nso n'ase yɛ ɔsafo hene. ne bɛ ka sa kɔmsɛfoɔ mpanimfoɔ na ɛsi ka ne sɛ ne ohia nyi wame tɔma tɔ bɔfu tu a wokɔ bu ma nya bia no abɛde hyɛ fɛ ɔsɛ kye afei ɔsi ɛmɛ ya ne ma dɛn wɔka no biribiara ɛsɛ ɔde n'anyɛ no akɔsɛ papa n'ani awo mama mama asɛm ti de yɛ yi o yɛ yɛ ameka ne papa na wei sɛ mo sira na baabi a mo tena mɛ ma ba mo nkyɛn nti yɛ bɛ kuku mi basket mi pɔlitin sɛ mi kɔn kɔn kɔn Abena pisi aba kurom ada ɛna beba yi wɔyɛ ana didi mma ɛda yɛto ɛkyiri na ne kunu te aseɛ ɔso ɛkɔsi dan ma no ne kunu na yɛ bia ma no ansi dan ma no na yɛ ama ɛkɔ na yɛ bia ma no ansi dan bi ama no ama Yeah, only quick that money. If you got to ask, I say, stop him. Na ama ne kunu ampa praeɛ ankɔfrɛ polisifoɔ gɔta mu da ne bia fatik ɛhyɛ m'ataadeɛ trousers mɛkɔtwi gɔta mu Asase a ne kunu kɔtɔ maa me no ka kyerɛ sɛ deɛ n'akyi na mabɔ aberewa nti mekɔ nkuro no mantumi ano mpo na mema nkurɔfoɔ a wɔdɔ bi kura ɛbrɛ me bɔdeɛ kora menyi sika bu metoto kɛkɛ kora mɛdi ada ne ma nso ɛsɛ ne sista ho akɔto atwa asase no mmienu de ama tumi kɔn ho nni mu a ne sisa na se sisa meyere no awo ɛde no akɔ hospital ɛna te anim sɛ meka kyɛn sɛ yɛma no nsuo paa ma ɔnom na me so ɛnyɛ no sɛ yɛma no nsuo frequently na se ei na sisa yɛ dɛ na hu yɛ obìnrin sá tare sọ ana wakyerɛ mi o sɛ yɛ amema mi bɛ ne nsuo asa. Ne nyinaa yɛ fɛ. nansa na ɔmo akyerɛ obi esi yaya na abɔfra bɛka kyerɛ sɛ nipaako na ɔmo akyɛ no akyɛ no kɛkɛ ebi sisa ka baabi na mene si sema kɔɛ bisa si sema eyi sema dɛ mene yɛ ofia pa ne meka sɛ kobi korɔ abayɛ sa nneɛma kɔ bi fie kɔsɛ ɔdi mu ma mo ɛbala nkɔkɔ dɛ ɔɔ ɛ yɛbɛfa no ɔbɔfo no fa no kɔ soro ɛkɔ kyerɛ no na na gyimi fi aka sɛ sɛ makyerɛ no ala ɛna gyimi kɔmhyɛne gyimi do awawi ala ne mpa ɔda so ma yɛ dadeɛ ne cap mɛta atere mɛta na kogba mɛta everything ne dan mɛta ɛn sɛ bebrebe nyina akyi sɛ adwuma ɔyɛ sɔ nyame baabi a ne nkɔtɔ mfɔteɛ ɛntumi nyi ne biribi biara mama ehu dwiri mi papa ewiem ebi kɔ ewiem mama ɔfa ebi kɔ nkɔ nkɔsu jesus ebi kɔ mu sa na se papa yi na onu na nkasa mpo baabi ɔkɔ akɔda efiri ɛsan bɛ fa mi ne kɔ yɛ ekɔ na buku kakraka bi da hɔ papa bi tu hɔ ebue buku first on the list the way witness.